През 2021 година приблизително 1882 трилиона евро са били изразходвани за пенсии в страните от ЕС, или 12,9% от общия брутен вътрешен продукт, показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Въпреки че общите разходи за пенсии са се увеличили с 2,8% спрямо 2020 година, съотношението им към брутния вътрешен продукт е с 0,7% пункта по-низко в сравнение с 2020 година, когато е било 13. 6%. Разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт варира значително в отделните страни членки на през 2021 година. Най-високо е процента на разходите за пенсии в Гърция, цели 16,4% от брутния вътрешен продукт, следвана от Италия, 16,3%, Австрия, 15,0% и Франция, 14,9%. В другия край на диапазона най-нисък е процента на разходите за пенсии в Ирландия, едва 4,5% от брутния вътрешен продукт. Следвана от Малта 6,4%, Унгария 7,0%, Литва 7,1% и България 7,8% от брутния вътрешен продукт. През 2021 година 27,2% от населението на ЕС е било бенефициент на пенсии. Когато се разглеждат различните пенсионни категории, пенсиите, свързани с старост, са най-голямата категория в ЕС, като представляват 79,9% от всички пенсионни разходи и 80,3% от бенефициентите. Наследствените пенсии са втората по големина категория представляваща 12,0% от разходите и 21,3% от бенефициентите, следвани от пенсиите за инвалидност, 7,9% от разходите и 12,2% от бенефициентите, и социални пенсии, 0,2% от разходите и 0,1% от бенефициентите.